أنا أنسمى الشيخ الرحيلي حفظه الله وليمة رسول الله هون لكوة وليمة وامتمع والله صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك نايمة بكلي وكتك أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنا أنسمى ما رأيت رسول الله سيجبتاكو كموون امتمع والله صلى الله عليه وسلم نجم نمجو أنس أمكاكو امتمع ميكا كومي alayhi salatu wasallam Madina alipoingia bwana mtume Madina alayhi salatu wasallam Anas kijidogo kinaletwa na mama yake Ummu Sulaim kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Rasulullah khuwaidimuk Anas nikuletea Anas huyu awe ni kijifanya kazi chako kikusaidia huduma za hapa nyumbani nikuletea akutumikie huyu muombe dua ya rasulullah muombe Anas dua alikuwa akitumia fursa hizo masahaba nataka kuombewa watu wao na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fursa adhima muombe dua ya rasulullah kuletea akuhudumia lakini muombe dua mtume akamwambia Anas Allah amkithirishie watoto awe na watoto wengi Allah ampe umri mrefu Allah amkithirishie mali Allah amuingize peponi. Mambo manne. Anas anasema nimeshayaona yote aliyoniombea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimebakisha moja, kuiona pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ama yeye kwamba aliishi miaka mingi, na ni katika masahaba wa mwisho mwisho kufariki kina Anas ibn Malik, kwamba alikuwa na watoto wengi, amezika watoto wake na wajukuu wake hawapungui mia moja zama za uhai wake, radhiallahu taala anhu kwamba yeye ana mali nyingi naam na mashamba yake ilikuwa kwa mwaka yanazaa mara mbili tofauti na mashamba ya watu wengine na shamba lake e, bustani yake ya matunda ilikuwa ikitoa harufu nzuri ikieneza katika mji wa Madina Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala kwa hiyo amekaa kwa bwana mtume sallallahu muda mrefu ndani kwa bwana mtume anaishi alayhi salatu wasallam anasema katika akimzungumzia hajawahipo eh, kuambiwa na Bwana Mtume sallam uwepo wake wote miaka hiyo kwenye jambo ambalo kwamba ametakiwa lifanya alafu hakulifanya. Mtume akawa anamuuliza kwa nini hukulifanya? Haijawahi kutokea. Au kama kuna jambo nilifanya hivi, Mtume akanambia kwa nini usingelifanya hivi? Miaka yote kumi haijawahi kutokea. Hili inamaanisha juu, juu ya Mtume kutangamana nao kwa wema, masahaba wake, mwalimu mzuri alayhi salatu wassalam huchoshwi na kukaa naye alayhi salatu wassalam anasema Anas ma raaitu rasulullah sallallahu alayhi wasallama sijawahipo kumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama aulama ala shay'in min nisaihi akitengeneza walima wa chochote kwa wake zake ma aulama ala zainaba mithili ya walima aliyoutengeneza kwenye ndoa yake kumuoa Zainabu binti Jashi. Manake walima wa Zainab ndio mkubwa wa walima aliowahi kuutengeneza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wale aliowaoa Madina. Anasema kanati kanat walimatu Zainaba, ulikuwa walima wa Zainab binti Jahshi walimatan kabiratan, walima mkuu kubwa kabisa ma aulamaha hapo imeandikwa ma awwaluhuma ma aulamaha mimu iko mwisho mim, mimu iko iko mwanzo he iko mwisho ndio sawa sawa yake ukosa la uandishi ma aulamaha ما أولمها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من نسائه hajawahipo kuutengeneza walima huo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mke yeyote miongoni mwa wake zake ndio walima mkubwa kabisa huo anasema sheikh tura ma hiya hadhihi alwalima hivi unadhani kwamba walima huo ni upi wa ma miqdaruha na ni kipi kiwango chake wa ma idhamuha na ni upi ukubwa wake wa ma miqdaru ma wasalat ilayhi na kiwango gani umefikia walima huo unajua wewe shekhe anakuuliza yaqulu anas anasema anas radhiallahu anhu fa innahu dhabaha shatan hakika yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye walima mkubwa huu alichinja mbuzi mmoja alayhi salatu wassalam shatun mbuzi mmoja walimatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huu ndio ulikuwa walima wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Vingunguti ukienda kununua mbuzi takriban mwezi kabla ya miezi hii ya kuchinja elfu sabini elfu themanini jalia kwamba uligharimu walimu wa mtume sallam kumuoa Zainab laki moja kwa thamani ya kileo basi kwa nini kamchinjia mbuzi huyu ahlul ilmi wanasema imma amelifanya hili shukran li llah kwa kushukuru juu ya neema za Allah tabaraka wa taala kwa maana aliwashibisha watu akawalisha mkate na nyama ya mbuzi kwa kumshukuru Allah juu ya neema zake ikiwemo neema ya kuozeshwa Zainabu kupitia njia ya wahi bila ya wali wala mashahidi kinyume na wake wengine Mtume صلى الله عليه وسلم kaozeshwa nani Zainab binti Jahshi bila ya wali bila ya mashahidi falamma qada zaid minha wataran zawajnakaha alipomaliza zaid mahitajio yake kwa yule mwanamke, akamtaliki, akakaa eda, eda yake ikaisha. Alipomalizana naye Zaid, kumalizana na Zainabu binti Jashi, zawajenakaha, tumekuozesha huyo mkeo, ikawa tayari ameshaozeshwa kama Zainab aende nyumbani kwake. Sasa aende Zainab nyumbani kwake, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katika ambayo alikuwa akijifaharisha nayo Zainab kwa wake wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kuambia zawajakunna ahali kunna ninyi mmeozeshwa na watu wenu yaani kana kwamba anamwambia Aisha wewe umeozeshwa na Abubakar Siddiq radhiallahu anhu Hafsa umeozeshwa na Umar al-Faruq babako mimi nimeozeshwa na Allah min fauqi sab'i samawati, kutoka juu ya mbingu saba. anajifaharisha kwa hiyo. Kwa hiyo kafanya walima huu kwa Zainab, aima kushukuru juu ya tukio hili na neema hii kubwa, kwamba Allah akamwezesha Zainab subhanahu wa ta'ala, kinyume na wake wengine au jambo hili la mbuzi lilikuja sudfa sudfa hakulitarajia ilitokezea kupata mbuzi jamani tuchinjeni kwa ajili ya kwa ajili ya, ya walima anasema shekh wa min hadha albabi na katika masala haya i'lanu nikahi katika masala haya kwa maana katika faida za kupika walima ukawalisha watu i'lanu nikahi kadhalika huingia jambo la kuitangaza ndoa wa idharu alfarahi wasururi bihi na kudhihirisha furaha kwa ndoa hiyo watu wamekula wamefurahi wamekunywa wamefurahi wengine wamebeba wamekula mpaka wakabeba furaha wengine wanasema ndoa kama hii jamani itakuwa lini tena akiona kile vileo alivyokula na vileo alivyofungasha kuwafungashia watoto wake nyumbani kwa hiyo katika faida zake ashuhra kutangaza ndoa kama mpaka tulifika pale tumekuja yaani nini chakula cha nini fulani bwana walima harusi ya fulani amewana juzi amewana jana jana kulikuwa na akdi kwa watu wanamiminika baada ya mshuko wa Ijumaa wanakwenda kwenye nyumba ya mzee fulani watu wame, wamejazana hapo kina mama wanaingilia huku kina baba wanaingilia huku kuna nini jamani kule fulani ameoa kuna kuidhihirisha ndoa lakini kadhalika kuna kuifurahikia ile ndoa na kwenye haya kuna kuzidi kupatikana dua na kuombewa baraka kwa wanandoa utaombewa baraka kwenye mali utaombewa baraka kwa kwenye kizazi alhamdulillah bwana Allah ajalie ndoa njema bwana ameshashiba mtu sana ana anamimina dua anazimimina tu zile dua ومن هذا الباب إعلان النكاح وإظهار الفرح والسرور به binini bidharbi bidharbi nisai waljawari ala dufufi kwa kupiga pia wanawake na vigori waljawari na vibinti vidogo ambacho akija hakijabaligh jaria jawari ala dufufi wapige dufu walghinai tayibi na waimbe nyimbo nzuri mola wape baraka bwana na bibi harusi wanawaombea dua wanaimba lakini nyimbo za duaa ankihu hurran wa hurra qaddimu lillahi shukra wasalu llaha hadaa wa thawaba lilmasarra wanaombewa mabibi harusi na bwana harusi muozesheni huru na huru hurran wa hurra hurran muungwana mwanamme hurratan mwanamke waozesheni huru na huru tangulizeni shukurani kwa Allah na vitu kama hivyo na nyimbo nyingine nzuri yafaa wakawa wanaimba watoto kina mama wanaimba nyimbo za halali zisizokuwa na haramu zisizokuwa na matusi eh, maneno machafu, nyimbo za heshima, wakapiga madufu. Na dufu linalokusudiwa ni ile ngozi iliyozungushwa kwenye kwenye mbao isiambatane dufu na kitu kingine ikaleta mlio mwingine kama vile tunaita visoda kuna baadhi ya madufu yanaikiwa visoda visoda ni vitu gani vizibo vya chupa ya soda kwetu tunaita visoda wanavigongagonga gonga vile vinakuwa kama kama chapati alafu wanaviingiza kwenye madufu kipiga kunakuwa na sauti ya ile ngozi na sauti ya vile haitakikani Tumeona vizuri hapo ibaki ngozi na mti basi apige tu pale kina mama na mama wanapiga huko na imba wanacheza cheza halali na wasicheze kama wanavyocheza wengi wa kina mama leo hii kwenye maharusi wananengua wanasema ah, tu wenyewe wanawake wenyewe hairuhusiwi mwanamke ananengua mbele wanawake wenzake paka nalala chini nini hatuko kwenye sherehe hatuko kwenye msiba wataka harusi iwe kama msiba mmeruhusiwa lakini hiyo ruhusa ina ina kikomo chake ina kiwango chake umepewa shibri chukua shibri umepewa shibri usichukue dhiraa kijiji ukaufanya ni mji فعن الربيع بنت معوذ imepokelewa hadith kutoka kwa Rubai' binti Muawidh bin Afra al-Ansariya mwanamke wa ansari rubai mume wake anaitwa Iyas ibn Bukair al-Laythi radhiyallahu anhu Iyas ibn Bukair al-Laythi mume wa Rubai فعن الربيع بنت معوذ imepokelewa kutoka kwa Rubai binti Muawidh radhiyallahu anha qalat amesema دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ghadata بني علي ameingia nyumbani kwangu mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi ya ile ya kuamkia usiku nilioolewa fajalasa ala firashi akakaa juu ya godoro langu kamajlisika minni mithili ya ulivyokaa wewe jirani na mimi. Anamwambia nani maneno haya? Anamwambia Khalid ibn Dhakwan katika matabiini, alikaa hapo hapo ulipokaa wewe hapo. Mtume alikaa kama hapo ulipokaa wewe. Anasema imma huyu Khalid ibn Dhakwan alikuwa ni mahramu wake kwa hakuna ubaya mtu kukaa na mjomba wake, kukaa na kaka yake, kukaa na mtoto wa dada yake, labda alikuwa ni mahramu wake, sababu huyu ni sahaba Rubai'. Wengine katika shurahu hadithi wakasema hapana, hakuwa mahramu wake, haikuthibiti kwamba ni mahramu wake. Kwa imma alikuwa ni mamlukan, anamilikiwa, mtumwa anamilikiwa na nani? Na Rubai' eh, au kama si hivyo basi hakuwa amekaa jirani sana kulikuwa na e, wasaa kidogo baina yake na na rubaiya haya wamezungumza washereheshaji wa hadithi